Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu. Savulaik populāras, īpaši sveceļnieku solim piemērotas dziesmas vārdi. Sekojoši skan: Mēs taču ejam ar kungu, lai ar to mums pietiek. Jā, ejam ar kungu. Tomēr visticamāk, ka ik viens ir piedzīvojis, ka neskatoties uz labo gribu un nodomiem, ik pa posmam nav nevienkārši nemierīgi. Kas ir šis kungs, ar kuru eju? Vai pazīstu viņu, vai pazīstu sevi? Kā īstenot šo ceļu? Vai tiešām ir iespējams vienkārši un mierīgi? Kur viņš ir vētras laikā un kur tad esmu es? Meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem kopā raidījumā vienkārši un mierīgi. Vienkārši un mierīgi mūsu ceļu. Mīlēsim un iesim mūsu ceļu. Sveicināts, mīļais rādījuma arī klausītāji. Šeit studijā pārdaugavā esmu es, māsu Meinarda, un kā jau dzirdēju, tad klaus, eterā <laughs> šobrīd rādījums vienkārši un mierīgi. Un es sāku gribētu šodien ar apsveikumu jaunajā gadā, e, kalendārajā gadā, jo, kā jūs e, noteikti ļoti labi zināt, tad baznīcas gadu mēs sākām adventā, bet e, kalendāro gadu uzsākot, un tā kā šodien jau ir otrdiena, es pat nezinu, kāds šodien laikam 4. ir janvārs, datumi visi sajukuši <laughs> svētkus svinot. Šīs dienas evaņģēlijā Mm, ja jūs esat lasījuši, ja tu esi lasījis klausītāji, tad mēs eh, varējām izlasīt vai dzirdēt par to, kā pie Jēzus nāk viņa pirmie mācekļi. Un eh, tas, ko es gribētu, kāpēc es to tagad pieminu, eh, es gribētu vēlēt tev, klausītāju, un arī sev šajā jaunajā kalendārajā gadā aptvert, saprast, pieņemt to, ka katram no mums ir, ir savs ceļš pie Dieva un ar Dievu, un lai mēs mācītos uh, neuzspiest, neuzspiest savu ceļu kādam citam, savas idejas kādam citam, jā, aizvest pie Jēzus, tā kā Pēteris tika atvests pie Jēzus, bet uh, tālāk ļaut Dievam pašam darboties – palīdzēt otram atrast ceļu, jā. Tātad tas ir tāds mans vēlējums tev un sev šajā jaunajā kalendārajā gadā, lai mums tas izdodās. Savukārt eh, šīs dienas tēma mēs turpināsim tātad eh, pārdomāt un pārrunāt. Es ceru arī uz tavu līdzdalību, klausītāji, e, mūsu garīgo dzīvi, mūsu attiecības ar Dievu. Un šodien tā, ja mēs gribētu um, uzlikt virsrakstu šodienas raidījumam vienkārši un mierīgi, tad tas būtu uh, viena mana diena ar Dievu. Un tāpēc uzreiz jau pašā sākumā es gribu tev, klausītāji, uzdot uzdevumu, <laughs> ja tu vēlies iesaistīties, un es ļoti uz to ceru, tad uh, padomā, bez kā tava diena, tavas attiecības ar Dievu, bez kā nevar iztikt, kas ir tāds ļoti, ļoti būtisks, kas tavai dienai ar Dievu ir nepieciešams obligāti, tā kā gaiss, ko <laughs> elpot, tā kā kaut kāda barība, kuru mēs pieņemam, kas ir tāds būtiski nepieciešamais, bez kā tu nu nekādi nevar iedomāties savu dienu ar Dievu. Raksti sūta īziņas uz tāru numuru 266-77-272 vai zvani 67969131 vai raksti e-pastu studija at rml.lv. Numuri kā parasti, es domāju, ka tu jau viņus labi zini, bet ja nezini, nu tad drošības labad, lai viņi uh, skan atkārtojumā. Uh, sākt sākt es gribētu, nu, ja, kā, diena sākās ar to, ka mēs no rīta pieceļamies, vai ne? Un uh, Es nezinu, kā tas izskatās tavā ikdienā, vai tu vispār par to esi iedomājies, eh, kāds ir tavs pirmais žests, ko tu izdari no rīta pieceļoties, un jauns reizes pārlekšu jau uz dienas beigām un arī eh, vakarā jau ejot gulēt, bet ļoti, nu, tāda skaista lieta, ar ko mēs varam sākt, līdz ko mēs esam piecēlušies, tā ir krustazīme krusta zīme, kura eh, vienlaikus ir gan mans ticības apliecinājums Dievam trīsvienībā. Mēs taču sakām Dieva tēva un dēla un svētā gar vārdā, bet vienlaikus, izsakot šos vārdus, mēs sevi apzīmējam ar krusta zīmi, tad, kad es saku šos vārdus. Mēs zīmējam pār sevi šo krustu, un <laughs> ārkārtīgi uh, dziļas domas te var raisīties, ja patiešām tā nopietni to sākam pārdomāt, ka es ļauju krustam sevi ieskaut, apņemt. Uh, es atgādinu sev par krusta pestījošo spēku. Es atceros par to, kurš šo krustu svēdarīja par Jēzu, patiesu cilvēku un patiesu Dievu, kurš bija gatavs pie šī krusta nomirt par mani un augšām celties arī par mani. Paskaties, klausītāji, ir viena maza lietiņa, viena krusta zīme, es nezinu, cik tas aizņem sekundes, bet cik daudz uh, lietas mēs tajā apzinātā krusta zīmē varam ielikt. Ja? E, tas īpaši priekš tiem, kuriem ir mazi bērni, kuriem ir e, daudz visādu darīšanu, kuriem ir jāskrien, un tā tālāk un tā tālāk jāpagatavo brokastis, jāsapoš uz bērnu dārzu skolu un vēl kaut kur. Mm, viena apzināta krusta zīme var būt ļoti dziļa lūkšana, un varbūt, varbūt stipri vērtīgāk nekā daudzas garas lūkšanas, kas ir vienkārši uh, atskaitītas vai nolasītas bez uh, apziņas kā priekšā es to daru, kam es to veltu. Es nekritizēju cilvēkus, kuri daudz lūdzās pateicību Dievam, ka viņiem ir laiks un spēks, bet ir ļoti būtiski, lai tās manas lūkšanas, tās, kuras es lūdzos, lai tā nebūtu tikai atskaitīšana. Ne? Paties izmantoju, piemēram, grāmatiņā mm, Slavējiet kungu, tur ir tādas jau e, formulētas e, lūkšanas rītam, vakaram, paties izmantoju tās, un tas ir stipri garāk nekā vienkārši krusta zīme, tad ļoti būtiski ir tā nostāšanās Dievu klātbūtnē. Tātad es sāku rītu ar krusta zīmi, ar nostāšanos Dievu klātbūtnē. Varbūt krusta zīmē sekos arī kā, kāda īsa eh, šautru lūkšana. Slava Tev, kungs, par šo rītu. Paldies, ka es esmu pamodies. Eh, paldies, ka Tu man esi devis vēl šo dienu, šo jauno iespēju. Eh, es Tev slavēju jau šodien par visiem cilvēkiem, kurus es sastapšu. Tas tāds mm, mans piedāvājums, pirmais, kas man nāk prātā, bet ko mēs patiešām varam uh, izmantot savā ikdienā. Uh, Vēl viena lieta, kas man no rīta liekas ļoti būtiska, ir veltīšanās svētajam garam. Es pieļauju, ka tu zini, klausītāji, ka tad, kad mēs runājam par pasaules radīšanu, parasti akcentējam Dieva tēva personu, tad, kad runājam par pestīšanu, <clears throat> uzmanības centrā kā būtiskākais būs Kristus – pestītājs. Un savukārt, runājot par šo laiku, kurā dzīvojam mēs tagad, mēs sakam, ka svētais gars ir tas, kurš dzīvina baznīcu, kurš ir baznīcas dvēsele. Un tāpēc tā īpašā veltīšanās katru rītu, veltīšanās svētiem garam, manuprāt, ir vietā. Eh, es praktizēju šādu uh, lūkšanu, veltīšanos svētiem garam jau gadus septiņus, <laughs> un es tā jokoju, ja, ja es aizguļos vai, vai eh, man pietrūkst uh, laika kādai citai lūkšanai, tad šī pat tiešām, nu, <laughs> slava Dievam, ka viņai, viņa man neaizmirstās, viņa, viņai ir <laughs> laiks, vieta, uh, Eh, un, eh, ko es esmu pieredzējusi no savas puses, ka mm, tiešām tā veltīšanās darbojās, ka eh, ir situācijas, kad tu pats no sevis nezini, vai būtu tā rīkojies vai tādus lēmumus pieņēmis, ja nebūtu šīs, šīs svētā gara dvēsmas pieskāriena, tā, kuram tu esi veltījies jau no paša rīta. Nu, tādā manā arsenālā ir kardināla Mersie lūkšana, bet es domāju, ka tu atradīsi pats savu <laughs> noteikti. Uh, vienkārši ir jālūdz Dievam, lai viņš uh, atklāja, lai viņš parāda, um, kas ir tā tava lūkšana, kuru tev vajadzētu uh, lūgties, kuru tev vajadzētu izmantot, izmantot veltījot šo dienu Dievam, svētajam garam. Uh, Eh, un tad nu, nākamā lieta, ko mēs runājam eh, attiecībā uz rīta cēlienu, uz rīta pusi, eh, ja tev ir laiks un iespēja, tad, protams, ļoti skaisti ir, ja uh, Eh, un pie tam, ja tu vēl esi cīrulis, <laughs> tātad tāds, kuram patīk agrāk no rīta celties, tad ļoti skaisti, ja tieši no rīta ir laiks meditācijai, eh, klusajai lūkšanai, lūkšanai ar svētajiem rakstiem. Es te minu dažādas formas, tāpēc, ka tas ir atkarīgs viss no cilvēka, no tā, kāda eh, garīguma uh, mm, eh, forma vai kāds garīg, garīgums kā tāds tev ir vairāk atbilstošs, kurš ir tavējais. Es esmu karmelīta, bet tikpat labi var būt cilvēki, kas dzīvo saskaņā ar jezuītu garīgumu vai franciskāņu. Protams, ka tie visi ir evaņģēliski <laughs> garīgumi, bet katram ir kaut kāds savs tāds, sava tāda niša, uh, Un tāpēc uh, priekšā es gluži negribētu teikt, bet ja tev ir laiks un iespēja, tas ir ļoti skaisti, ja mēs, piemēram, vārdā, Dieva vārdā ieklausāmies tieši no rīta, kamēr pasaule vēl nav sākusi uh, skaļi trokšņot mums apkārt. Uh, Vēl viena lieta, kas tieši ar rītu man saistās, tā ir svētīšana. Gan savu, ja tev ir bērni, tad savu bērnu svētīšana, bet arī kāpēc gan ne, kāpēc nevarētu svētīt arī savu uh, dzīves biedru, savu sievu vai savu vīru? Un tad ir uzreiz jautājums, vai tev mājās ir svētītais ūdens. <laughs> es zinu, ka diezgan daudziem jaunākās paudzes katoļiem tā liekas tāda e, atpalikuša cilvēku pazīme, Mm, bet svētītā ūdens spēks, eh, kā sakramentālais spēks, tātad pasvētītas lietas spēks, eh, tas daudzkārt ir pierādījis, nu, cik ļoti spēcīgi tas spēj darboties. Parunājiet kaut vai ar priesteriem, kuri veic egzorcismus. Nu, ja nav iespējas parunāt, var palasīt grāmatās, vai arī tas, ko var redzēt filmās, nu, tas jau nav izdomāts. Mm, ir spēks, mm, svētītāja lietai, pasvētītāja lietai, šajā gadījumā ūdenim. Bet, ja mēs runājam par bērnu vai dzīvesbiedru svētīšanu, tad tas arī tikai <laughs> viens mirklis vienkārši uzvilkt krustiņu uz pieres. Nu, ja jums mājās ir, ja tev mājās ir dumpīgs pusaudzis, uh, tad uh, var jau arī viņam nepieskarties, <laughs> bet var viņu svētīt savās domās, uh, uzticot viņu kunga vadībai, uzticot viņa gaitas, uh, kunga vadībai un uh, svētījot vismaz viņu ar savu skatienu. Ne? E, jā, un par to uh, svētīto ūdeni mājās, nu tas ir tāds kontrola jautājums, to mēs varam padomāt paši, vai viņš tev ir mājās vai nav, uh, kā tu uz viņu skaties, uh, un varbūt, ka, <laughs> nu jā, <laughs> varbūt, ka ir vērts ievērst kaut kādas izmaiņas šajā ziņā. Uh, Es sāku šo savu um, tādu stāstījumu, dalīšanos tieši ar rīta pusi, bet um, noteikti uh, arī rīta cēliens atšķirsies uh, um, vai nu tā būs darba diena, vai tā būs svētdiena. Ne? To es gribēju tā piebilst, ka principā es vairāk runāšu <clears throat> Piedod, lūdzu. Es vairāk runāšu šodien tieši par uh, darbdienu, par normālu ikdienas dienu, bet ja tā būtu svētdiena, tad arī uh, vari pats sev uzdot jautājumu, pajautāt, kā izskatās mana uh, svētdiena, ar ko viņa atšķiras no darbdienas un vai vispār atšķiras. Ne? E, ja mēs runājam par šo rīta cēlienu, tad visticamāk svētdien varētu būt drusku vairāk laika, vai ne? Bet e, e, savukārt otrajā dienas daļā, nu, vai vispār dienas laikā, Mm, runājot par svētdienu, varētu sev uzdot jautājumu, kā izskatās mana sagatavošanās svētajai misai, uh, Eh, un te es domāju gan eh, tavu miesu, tātad eharistisko eh, gavēni, apģērbu, kādā tu dodies uz baznīcu, laiku, <laughs> kādu tu veltī tam, lai ierastos uz svētdienas draudzes sapulci, jeb kā mēs to devējam svēto misi, jeb draudzes mielast, vai ne? Vai mēs atnākam laicīgi, vai, vai nu jā, vai esam tam sagatavojušies iekšai un tā tālāk un tā tālāk. Bet turpināsim tātad par darbdienu. <clears throat> Ja mēs runājam par dienas garumu, kā, kā mēs varētu atcerēties par to, ka mēs neesam vieni paši, ka mēs pavadām šo savu dienu kopā ar Dievu. Un viena no tādām lietām, ko es gribētu te uzreiz atsaukt atmiņā, jeb atgādināt tev klausītāji, tas ir paša Jēzus piemērs. Nu, vismaz tā tradīcijā mēs sakām, ka viņš dzīvoja šeit uz zemes cik gadus? 33, <laughs> vai ne? Uh, un faktiski, ja mēs uh, uzticamies eksigētiem, tad uh, tikai trīs ir tie, kuros viņš tā reāli publiski darboja. Nē, nu, reāli viņš visu laiku darbojās un <laughs> dzīvoja, bet uh, kā pazīstams skolotājs, kā, kā mācītājs pēdējie ir trīs dzīves gadi. Protams, mēs daudz ko varam mācīties arī no viņa bērnības stāstiem, no viņa šīs tādas ģimenes pieredzes, bet kā tāds tiešām skolotājs, kā, kā rabbi, viņš darbojās tikai šos savus dzīves trīs gadus. Visu pārējo laiku, kāpēc es tagad to pieminu? Jo visu pārējo laiku viņš dzīvoja kā viens normāls jūdu vīrs strādāja, ģimenē gāja uz sinagogu, tā tad lūdzās, e, pavadīja laiku ar savu ģimeni, visticamāk arī ar saviem radiniekiem, ja? tad, tad viņam bija pilnīgi normāla, pilnesinīga cilvēka dzīve, tāpat kā katram no mums. Un arī noteikti bija <laughs> sava veida rutīna. Nu, es ceru, ka tam mēs arī mazliet vēlāk pieskarsimies. Un tāpēc e, tajos brīžos, kad manā ikdienā, ja man vismaz tā šķiet, ka ienāk šī tāda mm, pelēcība, uh, Eh, jā, tā pati rutīna, tāds pieredums eh, uz visu, ko es daru, eh, Varbūt tas ir īstais brīdis, kad vērsties pie svētās ģimenes nāceretē un jautāt viņiem, kā viņi nepazaudēja Dievu klātbūtni. Un visticamāk, ka nepazaudēja, <laughs> tāpēc, ka to mēs redzam no tā, kāds dēls viņiem uzauga, kāds Jēzus bija kā cilvēks, ne? Uh, E, tātad pirmā lieta, ja mēs domājam par šo dienas garumu, tad ir uh, Kristus piemērs, mācīties no viņa paša. Uh, otrā lieta ir tādi atgādinājumi par Dievu klātbūtni. Kā es varētu sev atgādināt par Dievu klātbūtni? Nu, mēs dzīvojam modernā laikmetā, <laughs> mēs varam uzlikt kaut vai tiešām, pilnīgi bez jokiem, es tagad smaidu, bet pilnīgi bez jokiem mēs varam sev uzlikt atgādinājumus vai modinātājus telefonā ja, tas, ja tavs darbs tev to atļauj, protams, e, atgādinājumu, ka es neesmu viens pats. Es kādreiz lasīju, ka senajos viduslaiku klosteros kādam brālim bija uzdevums ik pa pusstundai iet pa klosteru gaitaniem un zvanīt ar zvaniņu tieši šiem iemeslu dēļ. Atgādināt, ka tas, ko tu dari, tas, ko tu strādā, tas um, darbs, ko tu veic, ka tas nav tikai tavs, <laughs> ka tu to visu dari uh, Dievu klātbūtnē. Un tas ir ārkārtīgi skaisti, ja es dienas garumā par to atceros. Tas ir viens variants, tad uzlikt sev kādu atgādinājumu. Es pieļauju, ka daudzi no jums nesā krustiņus kaklā pakarinātus ļoti labs veids, kā <laughs> atgādināt sev par to, ka es neesmu viens pats. E, tāpat, e, ja piemēram tu nesā rožu kroni uz pirksta kā gradzenu, Un ja tu esi no tiem cilvēkiem tā kā es, kurš žestikulē, <laughs> tad ļoti bieži, kad tu pacēli savu roku, tu noteikti to gredzeni ieraugi. Ļoti labs atgādinājums, ka tu neesi viens pats, ka tu esi kopā ar Dievu. E, man arī šeit uz rokas ir tāds, bet man ir tāds garāks rožakronis. E, un, e, nu jā, man arī ik pa brīdim <laughs> paceļot savas rokas, ja man nav tik gars piedurknis kā šobrīd, tad es atceros, ne, e, ka, mm, jā, ka es neesmu viena pati, ka Dievs, un šajā gadījumā Rožkrons man atgādina arī par Mariju, kura kā mamma par mani rūpējās, Un tad patiešām paceļot to roku, tas ir tāds labs atgādinājums, vai ne? Sapcīt, man tagad ienāca prātā, ka man kopā ar Rožkroni ir arī uh, viedaproce, un tas ir tāds, tāda laba lieta, ka mēs uh, rūpējamies par savu veselību, mēs skaitam soļus, mēs pārbaudām pulsu, sirdsdarbību un tā tālāk un tā tālāk, visu, ko tur var apskatīties, vai ne? Bet tad ir labs jautājums, vai man ir tāda viedīrīce, pārnestā nozīmē, kura man atgādina par manu dvēseles stāvokli. Mm, tas gan būtu labs jautājums, vai ne? Viedierīce, kurā tu varētu paskatīties, kā izskatās tava uh, dzīve ar Dievu, attiecības ar viņu, un uh, kas arī no tā iziet attiecības ar cilvēkiem, jo patiesībā tā kā apustulis Jānis raksta, <laughs> kā tu vari mīlēt Dievu, kur tu nemīli, ja tu nemīli cilvēkus, kuri tev ir līdzās. Ehm, nākamā lieta, eh, ja tava darba vieta to atļauj, ja tev nav nērti no saviem kolēģiem, kas diemžēl mums arī daudziem ir uh, raksturīgi, nu, es domāju, ka radiom arī nav tādas problēmas, te visi zina, kas, kas, ka viņi ir <laughs> ticīgi cilvēki, bet eh, tādā, nu, normālā pētiņās darba vietā, ja tu vari nolikt tādu bildīti, piemēram, sev pie datora vai nu, vienalga, kur tu tur strādā. Ja. Labs atgādinājums, ka tu neesi viens pats, piemēram, tavs svētais aizbildnis ir kopā ar tevi, viņš <clears throat> aizlūdz par tevi pie Dievu. E, jauniešu vidū, nu, vismaz man pēc polijas pieredzes ir tāda, um, tādas lietas esmu redzējis, ka viņi mēdz nesāt aproces ar uzrakstu vai no nu angļu vai uh, poļu valodā, kā rīkotos Jēzus. Nu, vai arī tie ir tikai šo, mm, šī teikuma vārdu pirmo burtu saīsinājums, es tādu saprocīts, ne? ka tajā brīdī, kad tev ir jāpieņem kaut kāds lēmums vai kaut kas jādara, nu, kad tu uh, paskaties to aproc un uzdod sev šo jautājumu, kā šajā situācijā rīkotos Jēzus. Tas nebūtu nav viegli, <laughs> ja tā pavisam godīgi. Ja tā pavisam godīgi. Uh, vēl viena lieta, uh, kura man var dienas garumā palīdzēt atcerēties, ka es neesmu viens pats, tas ir eh, tā ir sastapto cilvēku svētīšana. Tas nenozīmē, ka man ir jāiet klāt katram un jāliek rokas galvas, <laughs> jāvēl krustiņš, nē, bet es savās domās varu svētīt to cilvēku. Ah, es varu lūgt, lai Dievs viņu svētī, lai Dievs svētī bagātīgi par šo cilvēku iznāk, un man nemaz tas nav skaļi jāsaka, jo es pieļauju, ka būs diezgan daudz cilvēku, kuri var uztvert eh, tādu izteiktu svētību kā liekulību. Tāpēc mēs varam svētīt savā sirdī. <laughs> Tas arī ir ļoti skaists tāds žests, ka es atceros, ka es esmu kā tāds dieva eh, žēlastības rīks, dieva žēlastības kanāls, kas nāku pār tiem cilvēkiem, ar kuriem man ir ļauts satikties kurus Dievs man ir uzdāvinājis. Šaudru lūkšanas ļoti labs veids, kā atgādināt sev par Dievu klātbūtni. Jēzu, es Tev uzticos, Dievs glābu, Dievs palīdzi, Jēzu apžēlojies par mums, apžēlojies par mani grēcinieku. Tas ir pirmās, kas man nāk prātā, bet jā, mēs varam arī kā šautru lūkšanas izmantot, piemēram, kādus iemīļotus svēto rakstu fragmentus, īsus teikumus. E, tiem, kuri varbūt pirmoreiz dzird šo e, apzīmējumu šautru lūkšanu, tā ir tāda īsa lūkšana, visbiežāk no pāris vārdiem, kas kā tāda šautriņa e, sniedzās uz debesīm. Pat tiešām tādā ātrumā iet uz debesīm. E, tieši, konkrēti un ļoti ātri, ļoti skaidri. E, Vēl viens tāds, um, vēl viena tāda joma, jeb lieta dienas garumā, kas var man ļaut atcerēties par eh, to, ka es neesmu viens pats, ka es dzīvoju Dievu klātbūtnē, tas ir tā saucamās uh, sagadīšanās vai nejaušības. Uh, ko es ar to domāju? Mm, es šos vārdus uh, esmu ierakstījusi sev šeit pēdiņās, un tas ir <laughs> tāds atgādinājums priekš sevis, ka uh, nav mūsu dzīvē sagadīšanos vai nejaušību. Ja es patiešām esmu cilvēks, kurš e, uzticos Dievam, kurš e, ļaujos viņa e, vadībai, tad... E, Viss, kas notiek, ir vai nu viņa griba vai viņa pieļāvums. Visā viņš ir. Un tāpēc, tad, kad ir kaut kādas tās, nu, nosauks viņas par labajām sagadīšanās situācijām, kaut kas, kas labs notiek vai es izvairos no kaut kāda ļaunuma, jā, tad man ir viegli jā, slavēt Dievu vai ne, un pateikties viņam, bet arī tajās grūtajās situācijās, jā, kaut kas tur notika, bet es esmu dzīvs, Dievs ir devis man vēl vienu iespēju, ja, tad, tad tas nebija tāpat viena. Uh, Un vēl viena lieta, jau pati pēdējā, ja mēs runājam par šo atcerēšanos, par Dievu klātbūtni manas dienas garumā, es šeit izmantošu svētā Hose Marijas Eskrīvas citātu. Viņš vienā no vēstulēm savam garīgajam bērnam raksta, pajautās sev pāris reizes dienā, vai šobrīd daru to, kas patiešām man ir jādara vai šobrīd daru to, kas man patiešām ir jādara. Man kā tādam diezgan haotiskam cilvēkam <laughs> tas ir tāds teikums, kas ļoti palīdz uh, ikdienā uh, nu, mm, savākties, tāpēc, ka es patiešām uh, diezgan bieži uh, nesaliek pareizos akcentus un daru to, daru to, ko man gribētu šajā brīdī, nevis to, kas patiešām ir būtisks vai kas man patiesi šajā brīdī būtu jādara laika svētdarīšana. Ja tev šis jautājums interesē, tad patiešām sirsnīgi iesaku Jose Marijas Kriu, opus Dei dibinātāju. Ja ir runa par laika svētdarīšanu, tad man liekas, ka vismaz cik es pazīstu katoļu baznīcas svētos, tad tas ir labākais, pie kura vērsties pie padoma, ja ir runa par šo te jautājumu un vispār par to, kā uh, kā svēdarīt to savu vidi, savu laiku, savu darbu, savu ģimenes dzīvi un tā tālāk. Nu, un ja mēs tagad tā, tā mēģinām apskatīties, ko es jau esmu, ja, ja tādu kopsavilkumu uztaisīt tam, ko esmu pateikusi, faktiski tātad tie ir tādi pāris akcenti, kurām, kuriem mēs varētu pievērst uzmanību dienas garumā, un ko es vēl gribētu ieteikt, tad, kad tu dodies pusdienās – ja tev ir laiks, <laughs> protams, pusdienu pauzei, tad tas ir tāds labs laiks, lai veiktu sirdsapziņas izmeklēšanu. E, klosteros tā ir normāla lieta, ka pirms pusdienas lūkšanām, tātad tas ir parasti viens vai, vai 12, 12, 1 vidēji, tad parasti tiek veltīts vismaz mm, pāris minūtes, lai veiktu sirdsapziņas izmeklēšanu. Kā ir pagājusi šī pirmā dienas daļa? Par ko es gribu Dievam <laughs> pateikties? Nu, un arī par ko es gribu palūgt piedošanu. Ja, tad tas nav neprātīgi ilgs process, tam nav jāveltī pusstunda laika, pietiks ar pāris minūtēm, vienkārši ieskatīties savā dienā, kā viņi ir pagājis, un ja tu apzināti to praktizēsi, <clears throat> izmantosi savā ikdienā, tad tu arī redzēsi e, vēlāk jau augļus. Jā, labs arī jautājums, piemēram, e, kā es šo pirmo dienas pusi esmu, teiksim, Eh, izmantojis tās eh, dāvanas, jeb tās idejas, jeb tos tādas iedvesmas, kuras Dievs man ir devis, nu, piemēram, rīta lūkšanas laikā. Ne? Tāds ļoti, ļoti labs kontrola jautājums. Nu, lūk, eh, es aicinu tagad tevi paklausīties vienu dziesmu, un atgādinu, ka es ļoti priecāšos, pagaidām mums vēl nav nevienas ziņas, <laughs> un neviens arī nav zvanījis, es priecāšos, ja tu varētu ja tu uzrakstīsi vai piezvanīsi un pastāstīsi, bez kā tu nevar iedomāties savu dienu ar Dievu. Tādu vienkāršu, normālu uh, dienu, e, kuru tu pavadi kopā ar Dievu. Klausamies dziesmu un pēc mirkļa tiekamies. Ta-da, ta-da, ta-da. mēs esam atpakaļ ēterā. Es atvainojos tiem, kur skatījās mūsu YouTube, mums ir kaut kāda tehniska problēma. <laughs> es ļoti ceru, ka jums nebija smieklīgi mūsu skatoties. Bet, ja arī bija, nu ko darīt? Katram savs uzdevums dzīvē reizēm arī sanāk citus pasmīdināt. Mēs atgriežamies pie šīs dienas tēmas, un nosaukums šodien tātad ir viena mana diena ar Dievu – E, un, kā jau teicu, raidījuma sākumā, mīļais klausītāj, tu esi aicināts uh, zvanīt, rakstīt uh, gan īsiņas, gan e-pastu ar um, uzrakstot to, bez kā tu nevari iedomāties savu uh, dienu ar Dievu. Kas ir nu, viena ļoti konkrēta, būtu ļoti forši, tā būtu viena konkrēta lieta, viena konkrēta um, tāda uh, mm, tāds dienas akcents, bez kā tu nevar iedomāties savu dienu ar Dievu. Tad tu vari rakstīt izziņu uh, uz tālruņa numuru 266 77 272, uh, zvanīt uz studiju 67 969 131 vai rakstīt ēpastu studiju at rml.lv. Un mēs turpinām, tad, tad pirmajā uh, rēdījuma daļā mēs jau pārunājām par – rīta pusi un par to, <clears throat> kā es par Dieva klātbūtni, par to, kā viņš, ka viņš ir <laughs> kopā ar mani, ka viņš ir manā dzīvē klātesošs, kā es par to varu sev atgādināt. Protams, ka tas ir neizsmeļams e, temats, tāpēc, ka Dievs ir brīvs pirmām kārtām jau. Es varu sev e, kaut kādus atgādinājumus, e, nu, mm, savā ikdienas dzīvē izmantot, uzlikt, eh, lietot, bet e, Dievs jau ir brīvs, un viņš pats par savu klātbūtni var atgādināt tādā <laughs> veidā, kāds man pat nekad nebūs ienācis prātā, par ko es ne, nevarēšu pat, pat iedomāties, kaut kas tāds varētu būt, vai ne? Eh, bet otra lieta, tad, kad mums ir šie uh, Mm, sausie periodi, eh, kad mēs eh, izdzīvojam tādu tūkstneša laiku, kad mums ir grūti eh, savā ticības dzīvē. Un tas ir <laughs> pilnīgi, pilnīgi normālas lietas, pilnīgi normālā um, kristīgās dzīves realitāte, ka mēs vienmēr nedzīvojam oāzēs un, un priekā un um, tādos posmos, kad mēs visu saprotam un viss ir skaidrs. Uh, Tad šajā tūkstnešu periodā ir ļoti labi turēties pie tādas konkrētas e, kārtības, e, kas palīdz man sav, sevi uzturēt, palīdz man garīgo dzīvi, manas attiecības ar Dievu neaizlaist, nu, es atvainojos tagad par žargonu tādās auzās vai neiebraukt purvā, Tāpēc, ka e, tad, kad ir grūti, mēs varam visādas dīvainas lietas izstrādāt tīpaši, ja mēs neesam nostiprinājušies savā garīgajā dzīvē. Eh, reizēm ir cilvēki, saka, eh, es esmu sastapusi cilvēkus, kuri saka, ka viņi jau Uh, ir sasnieguši tādu posmu, ka Dievs viņiem dod cietu barību. Nu, pateicība Dievam, ja viņi to tā uh, uh, ir piedzīvojuši un saprot, <laughs> bet man liekas, ka, ja godīgi, tad man liekas, ka mēs visi esam vēl bērni, kuriem vēl Dievs dod pienu, un tad, kad reizē mums iedod to cietāko maizi, nu tad mēs sākam klip, krist un klupt un, un nesaprast, kas ar mums notiek. Lūk, tātad, tāpēc ir labi, <clears throat> ir tīpaši šajā te tādā grūtajā posmā, jeb tādos tūkstneša posmos, e, turēties strikt pie tās savas kārtības. Man ir rīts, kad es veltu šo dienu Dievam, ir uh, diena, kuras laikā es atceros par Dievu klātbūtni. Uh, tiem, kas ir grāmatu lasītājs, iesaku Brāli Niklaus nokšām celšanās um, Dievu klātbūtnes vingrinājumu, ļoti laba grāmata latviešu valodā, uh, kur noteikti var palīdzēt. Tāpat tiem, kuri lasa svešulodās eh, Masas Faustīnas dienas grāmatu, eh, tur var ļoti labi um, ieraudzīt, kā viens cilvēks praktizē savā dzīvē šo Dievu klātbūtni, pēc ka ik pa brīdim, eh, ja tu lasīsi viņas dienas grāmatu, ik pa brīdim ieraudzīsi, ka viņa saka – Eh, pa ceļam, tur, piemēram, no vārtiem līdz virtuvē, es iegāju kapellā. Eh, es devos, piemēram, ceļojumā, un tad atkal ieraudzīju pa ceļām baznīcu un iegāju tur apsveicināties ar kungu Jēzu. Kāpēc viņa to darīja? <laughs> Nu, tāpēc, ka tas bija tāds veids, kā viņa eh, saprata, kā viņa var atjaunot šo savu sēkni ar Dievu. Ja, ie, ieejot kapelā, pas, pasakot paldies Tev, Dievs, ka Tu šeit esi. Uh, mums Jāgaus katedrālē dežurante bieži žēlojās, ka viņi nosēž visu dienu un neviens nav ienācis. Kādreiz eh, vēl pāris tur gadus atpakaļ <laughs> pajautājiet savām vecmāmijām, tā bija normāla lieta, ka cilvēks ejot garām baznīcai vai nu pārmeta krustazīmu vai iegāja. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir ļoti labs veids, kā apliecināt Dievam savu mīlestību, bet arī uh, labs veids, lai uh, atgādinātu sev, kā klātbūtnē es dzīvoju, ar ko es dzīvoju kopā savu dzīvi. Hmm kāds ir jūsu abu upuris dievam šodien? A, ne, tas nav mums, labi, piedošanu. Tātad, uh, Inta mums raksta, slavēts Jēzus Kristus, vakarā apsēžos pie Jēzus glēznas un skatos viņam acīs. Sākumā apzinos, kāda es esmu viņa priekšā, tad klusēju, lai runā sirds un nobeidz ar patie, pateicību. Paldies, Inta! Mēs tieši runāsim pēc mirklīša par vakaru, bet šis ir tāds ļoti labs, manuprāt, nu, nosauks viņu par vakara rituālu, ja par vakara mīlestības zīmi Dievam, ka es eh, vakarā pavadu laiku viņa klātbūtnē, lai ieskatītos viņam acīs un pārdomātu, kāda mana diena ir bijusi. E, Irīna mums raksta, viena lieta, ā, <laughs> prieks tev dzirdēt tiešajā. Nu, man arī prieks, ka tu klausies, Irīna. Tā viena lieta, ja to tā var nosaukt, nevienu dienu nevar nodzīvot bez krusta zīmes, lai kāda būtu ikdiena. Jā, paldies, Irīna, ka tu uzrakstīji. Mm, mēs jau runājam pašā sākumā, cik būtiski ir šī krusta zīme dienu iesākot, bet tikpat svarīgi, protams, ja mēs arī dienas garumā, piemēram, pirms maltītes apzīmējam sev ar krusta zīmi, vai arī kaut kādu grūtu darbu uzsākot, apzīmējam sev ar krusta zīmi, Pats būtiskākais ir, lai tā krustazīme patiešām mums nekļūtu automātiska. Eh, es reizēm smīdinu savus svētdienas skolas bērnus, prasot viņiem, kāpēc viņi gaiņā mušas, jo reizēm tā krustazīme tiešām tāda ir, ka izskatās, ka tur mušas ir pamodušās ziemā un, un eh, sāk kādam traucēt eh, dzīvi un sāk tur sīkt kaut kur apkārt. Ne? Tad, tad apzināti un tiešām ar ticību es apzīmēju sevi ar šo krustazīmu. zīmu. Lūk, eh, bet atgriežoties pie eh, tā, kā mēs eh, izdzīvojam savu dienu ar Dievu un kā mēs varam sev atgādināt par viņa klātbūtni, mēs esam nonākuši pie mm, vakara vai pēcpusdienas, un man šeit pie vakara ir pierakstīts, pierakstīta svētā mīse. Protams, ka ja tev izdodas, ja tev izdodas, ja tev izdodas būt svētajā misē no rīta, brīnišķīgi, e, bet es pieļauju, ka lielai daļai no mums e, ir tā, ka e, tas laiks, kur mēs varam veltīt svētajai misai, ir vakars, bet, protams, neatkarīgi no tā, vai tas ir no rīta vai vakarā, tad būtu ļoti skaisti, ja svētā mise būtu, nu, ja viņi ir no rīta, ka viņi ir tāds tiešām um, mirklis, kurš eh, dod man eh, spēku, iedvesmu visai dienai, un savukārt, ja es piedalos svētajā misē, lai tas man ir tāds stiprinājums pēc uh, visas dienas, kur ir pavadīta, un arī dzēn, ka mm, šī vakar svētā misa man ir kā tāda, nu, tiešām <laughs> dieva dāvana dienas beigās, un arī mana pateicība par to uh, visu, kas šajā dienā ir bijis. Eh, Signe, mums, Signe Magdalēna mums raksta, eh, ikdienā piesaucu kungu Jēzu, Jēzu, Jēzu, vai kungs, vai kungs Jēzu Kristu dzīvā dievadās apžēlojies par mani grēcinieku. Pateicos viņām par visām saņemtajām dāvanām, un te iekavās ir apavi drēbes saules sniegs, eh, pierakstu dienas grāmatā dieva darbus savā ikdienā – vai citiem uzrakstu īziņu par Dieva dāvanām darbiem manā ikdienā. Paldies, Signe Magdalēna, ļoti, eh, manuprāt, skaista, eh, skaista tāda doma, ka mēs varam arī pierakstīt uh, tos dieva darbus un arī varam ar viņiem dalīties ar citiem cilvēkiem. Tas ir ļoti skaisti, paldies tiem, <laughs> kuri raksta, tāpēc, ka arī tas, ka jūs atsūtat savu ziņu šeit uz, uz ēteru, tā ir tāda ļoti mm, skaista ticības liecība, kas padalos ar citiem tajā, kā Dievs mani uzrunā, kā viņš manā dzīvē darbojās, kādus brīnumus viņš paveic manā dzīvē, dara manā dzīvē šeit un tagad. Nevis pirms, nezinu, 300 gadiem, kad tur dzīvoja tāds tāds vai tāds svētājs, bet šodien, kādus brīnums viņš dara manā dzīvē šodien. E, vēl viena lieta, kas saistīsies ar šo dienas jau otro pusi, ar vakaru, e, būtu vakara lūkšana. Un te es gribētu pievērsties tiem, kuri uh, esat ģimenes cilvēki, ka ļoti nu, tiešām skaisti būtu, ja šī vakara lūkšana būtu ģimenei, visai ģimenei kopīga – Un ne tikai tāda, eh, nu, ka mēs eh, atnākam, eh, kopā palūdzamies tēvs mūsu un, un, jā, un, un tad ejam katrs pie <laughs> saviem darbiem. Bet es gribēju jums padalīties ar tādu vienas manu draugu ģimenes pieredzi, un man liekas, ka tā ir ļoti skaista tāda prakse, ko viņi ir ieviesuši, bet uzreiz teikšu, ka viņiem tas prasīja laiku. Tas nebija tā, ka mēs šodien izdomāja, ka viņi šodien izdomāja un uzreiz tas aizgāja. Nē, kāda ir šī prakse? Eh, viņiem ir pieņems eh, vakarā, sanākot uz vakara lūkšanu, eh, pateikt paldies ģimenes locekļiem par to, ko tur viens otram ir izdarījuši, bērni vecākiem, vecāki bērniem, bet arī dzēn tas ir tāds brīdis, kad viņi lūdz piedošanu par to, ka tur, piemēram, mamma tur sakliedz uz bērniem, bērns, ka viņš tur ir daudzījis kājas un izrādījis savu neapmierinātību ar kaut ko, no nu, atkarībā, protams, no bērnu vecuma, jo tur ir vairāki bērni tajā ģimenē, bet tas, ka viņi jau no agras bērnības ir uh, iemācījušies, iemācījušies no vecākiem gan palūgt piedošanu, gan arī e, pateikties. Pateikties viens otram, e, pateikties viens otram par to, kas ir izdarīts, eh, par to, eh, kā otrs ir eh, darbojies, rīkojies savas ģimenes vārdā. Manuprāt, ļoti skaista prakse. Savukārt, ja tu klausītāji dzīvo viens pats un tev nav uh, vīra, sievas vai bērnu, nu, tad es jau varu šo pašu mm, tādu lūkšanu, pateicības lūkšanu un piedošanas lūkšanu izteikt pašam Dievam. Ne? E, un vēl viena piebilde, ja e, šādā veidā bērni uzaug šādā te vidē, mācoties viens otram e, palūgt piedošanu un mācoties viens otram pateikties, tad visticamāk <laughs> arī pateikties Dievam un lūgt piedošanu Dievam, viņiem nebūs nekādas problēmas. Jānis mums raksta, lūdzu izskaidrojiet būtību krusta zīmē teiktajiem vārdiem, ko nozīmē vārdā? Hmm. <laughs> Dieva vārdam ir spēks. Tēvs, dēls un svētais gars ir trīsvienības personu vārdi. Viņu vārdā, tātad izsakot viņu vārdā, mēs piesaucam viņu klātbūt. Nu tā ļoti ātri un vienkāršoti, Jāni, es varētu izskaidrot šo te e, teikumu, kāpēc e, apzīmēt sevi ar krusta zīmi, mēs sakam šos vārdus. Ne? Bet tā pavisam, nu, virspusē <laughs> šobrīd runājot. Vēl viena lieta, runājot par vakaru, ko es gribētu ieteikt, tā kā, nu, uz ko aicināt, protams, <laughs> es atvainojos, protams, ka uh, mm, tas viss ir atkal atkarīgs no tā, kādā situācijā mēs esam, kādā mēs uh, dzīvojam, kāda ir mūsu pienākuma un tā tālāk, bet uh, vakars ir ļoti piemērots laiks tam, uh, lai mēs um, vai nu noklausītos kādu labu ierakstu. O, oh, radio arī raidījums, piemēram, <laughs> arhīvā <laughs> YouTube var ieslēgt vai, vai mājaslapā vai e, Spotify, manuprāt, ir daļa vismaz no raidījumiem arhīvā atrodami. Varam paklausīties kādu labu raidījumu, podkāstu vai vēl kaut ko. E, palasīt kādu grāmatu, ja jūs esat no grāmatu lasītājiem. E, paņemt kādu e, labu, e, patiešām labu grāmatu, kura palīdzēs jums um, nu, augt arī kā cilvēkiem. Ne? E, Ilze mums raksta, Ik viens elpas vilciens ir pateicība Dievam, ka varu dzīvot un pateikties par ikvienu brīdi. Novērtēju dzīvi. Paldies, Ilze! Tas ir e, ļoti labs atgādinājums, e, manuprāt, <laughs> katram no mums, ka es dienas garumā, ievelkot elpu, pasaku paldies Tev, Dievs, ka es varu elpot, ka man nav vajadzīgs skābekļa aparāti, ka man uh, nav vajadzīga šobrīd citu cilvēku palīdzība, ka es nevienu varu neapgrūtināt, jo jā, mēs zinām, ka slimojot, pieredzot ciešanas, nav jau viegli mums palūgt palīdzību, vai ne? Un pieņemt viņu ir vēl <laughs> sarežģītāk. To es no pieredzes saku, jā, bet tur ir jāaug mums pazemībā, lai pieņemtu palīdzību pateikties par katru elpas vilcienu. Ļoti skaista prakse, un es tā saprotu, ka tas ir tas, ko mm, Ilze pieņem kā savu uh, tādu mm, lietu, bez kuras viņa nevar dzīvot. Ja mēs runājam par uh, manu dzīvi ar Dievu, vienu uh, dienu ar, ar Dievu. E, un Jā, skatieties, mums ir palicis pavisam maz laika, <laughs> bet es vēl gribēju pateikt pāris lietas par nakti. Tie, kas mūs klausās jau kopš pirmā rēdījuma, varbūt atceras, man šķiet, ka tas bija vienā no pirmajiem, kurā es sacīju, ka e, baznīcas tēvi nakti dēvē par mazo nāvi pēdiņās, ka e, katru vakaru aizejot gulēt, man būtu vērts atcerēties, ja padomāt, ka e, <laughs> nu, miegā faktiski es nevaldu pār sevi. Un uh, otra lieta arī tā, ka es jau nezinu, vai es no rīta piecelšos. Tas nozīmē, ka tad, kad es eju gulēt, man būtu jābūt gatavam nostāties Dievu priekšā. Uh, un tad, kad tu ej gulēt, ka patiešām jau viss ir izdarīts, tad sev pajautāt, uh, un ja nu es šonakt E, sastapšu Dievu, ja nu es rīt vairs šeit uz zemes nepamodīšos. Un tad e, paklausīties pašam sevī, kādas izjūtas manī rada šāda te doma, kas manī notiek, tad, kad es padomāju, ka es varētu šonakt fiziski nomirt. Nu jā, labs jautājums, vai ne? E, tātad sākumā mēs e, runājām, sākām runāt ar to, ka mm, Mums tā galvenā šodienas tēma ir mana dzīve ar Dievu. Es mēģināju apskatīties sākot no rīta puses, dienas garumu un, un pēc tam arī vakar pusē, e, kādas ir tās lietas, kuras man varētu palīdzēt e, būt kopā ar Dievu, atcerēties par viņa klātbūtni. Bet, e, protams, ka ir uzreiz jāatcerās, ka mums kā cilvēkiem, kā tādām <laughs> normālām cilvēciskām būtnēm, var iezakties, un visbiežāk tas notiek tādas lietas kā pieredums, rutīna, slinkums arī, dzen, varbūt, ka varētu sākt ar to slinkumu mm, vispirms, jo, jā, nu, mm, tāpēc, ka tas ir kaut kas tāds, kas visbiežāk mums parādās, bet arī man liekas, ka slinkums ir tas, ar ko ir vieglāk cīnīties. Uh, Eh, nekā ar pieradumu, tāpēc, ka ar pieradumu jau ir tā, ka pieredums veidojas tāpēc, ka mēs to atkārtojam kaut ko. Un, ja mēs kaut ko atkārtojam, tad arī cīnīties ar to ir krietni sarežģītāk. Savukārt slinkums ir konkrēts netikums, <laughs> konkrēts grēks, un ja es apzinos, ka viņš manī ir, tad uh, ir jau kaut kādas garīgo skolotāju uh, domas, padomi, uh, pateicoties, kuram es, kuriem es varu ar to uh, sākt cīnīties. Bet tātad, ja es pamanu, ka, piemēram, es e, automātiski piedalos svētajā misē. Ja es eh, izejot no baznīcas, es vairs eh, neatceros pat burtiski izējot no baznīcas neatceros, par ko bija šodienas prediķis vai par ko bija lasījumi, tad, nu, patiešām varbūt sev ir vērts eh, pajautāt, kā es gatavojos tai svētajai misē, varbūt, ka būtu vērts tomēr eh, vairāk uzmanības pievērst tiem lasījumiem arī eh, iepriekšējā dienā, tad, tad ļautam vārdam ienākt manā dzīvē mazliet biežāk un vairāk. Ne? Mums ir vēl kāda ziņa. saprotu, ja eju pie ārsta pa blatu un saku, man jūs ieteica konkrēts cilvēks, jeb nāk viņa vārdā. Bet kā ir sākt kaut jebko Dieva vārdā? Hmm. <laughs> ļoti filozofiski, Jānis. <laughs> Dieva vārdā. Nu, pirmkārt, jau jā, e, es kaut ko sāku Dieva vārdā, tad es apzinos, ka tas ir saistīts um, ar viņa Mm, spēku un viņa darbību, viņa iespējām, respektīvi Dieva vārdā es nevarēšu sākt neko, kas ir grēcīgs, nekas, kas ir saistīts ar eh, grēka matēriju, jeb grēka pasauli. Eh, atcerēties to, ka ja es kaut ko daru Dieva vārdā, es nāku, es tiešām eju ar, eh, uzreiz ar apziņu, ka uh, Uh, jā, es eju kā uzvarētājs. <laughs> Tas jau, es tagad runāju gandrīz kā uh, protestantu sludinātāji, vai ne, ka Dievā es varu visu, bet, nu, tas ir tie ir raksti, Pāvils raksta, ka uh, viņa žēlstībā es uh, visu varu. Ne? Uh, pieredums, atgriežoties pie piereduma rutīnas, tātad, uh, ja es pamanu, ka es kaut kādas lietas daru automātiski, pat to pašu, piemēram, vakara lūkšanu, vai um, vai kaut kādas lietas, kas ir saistīts ar tādām e, lūkšanas praksēm. Nu, tad vislabākais, ko tajā brīdī var darīt, ir e, pamēģināt atsvaidzināt savu, savu šīs te attiecības ar Dievu, paskatīties kaut kādu e, un uzsākt kādu citu lūkšanas formu. Ne? Un, e, nu, tas, kas man tagad ienāk prātā, ir tas, ka ja es pamanu šo rutīnu, tas jau nozīmē, ka man uh, traucē, ka šī rutīna man traucē, jo tas ir ļoti līdzīgi uh, kā attiecībās ar cilvēkiem, jā, ģimenē. Uh, ja es redzu, ka tās attiecības ar kādu no ģimenes locekļiem jau man ir tīri tāds automāts, vai ne viņš izdarīja tā, es izdarīju pretī šitā, un es pat nemēģinu saprast, kāpēc tas otrs cilvēks tā rīkojās, un ne, tad visbiežāk tas noved tikai pie vēl lielākiem konfliktiem, ja mēs runājam par cilvēku attiecībām. Savukārt, ja mēs runājam par attiecībām ar Dievu, tad ļoti bieži tas mēdz novest pie acēdijas, un acēdija tas ir tāds um, slinkums, kas mani iegrūž skumjās, uh, Eh, kas atņem dzīvē garšu, kad, eh, nu, tas jau gandrīz izklausās pēc, tā, pēc tāda depresīva noskaņojuma, vai ne, bet, eh, mm, bet diemžēl līdz tam mēs varam nonākt, un mūsu pāvests tieši par šo atsēdī runāja, mm, uzsākot gavēni, man liekas, ka tas, jā, tas bija 28. novembrī, Un viņš tā, sacīja, eh, viņš tā skaidroja, ka mm, atsēdīja ir negatīva noskaņa, slikts gars, kas eh, nomoka dvēseli, atņemot tai prieku. Savukārt, sakām vārdu grāmatā, mēs lasām sargā savu sirdi, lai no tās izplūstu dzīvība. Un pāvests turpina, sargāt savu sirdi nozīmē būt nomodā. Tātad, klausītāji, ja es eh, pamanu, ka manā dzīvē ie, ie, ienāk šīs te pieraduma, rutīnas vai slinkuma pazīmes, tad nu, tas pirmkārt jau ir manis eh, paša uh, uzdevums sargāt savu sirdi, būt nomodā, uh, izdarīt no savas puses visu, ko es varu izdarīt, lai, šī, um, lai šo rutīnu, lai šo pieredumu sevi uzvarētu. Eh, paldies tev, klausītāji, paldies visiem, kas rakstīja, ļoti aktīvi jūs iesaistījāties <laughs> šodien mūsu rēdījumā. Paldies Jānim par interesanto domu, jā, tur man ir vēl jāpadomā mazliet par tavu jautājumu, Jāni. Eh, tātad šodien mēs runājām par to, kā tad izskatās šī mana viena diena ar Dievu, un eh, mēģinājām padomāt, kā tad varētu izskatīties mans rīts, kā es varētu sev atgādināt par Dievu klātbūtni, kā es varu par to atgādināt dienas garumā un kā tas varētu izskatīties eh, vakarā. Mm. E, es ļoti ceru, ka mm, līdzīga tēma tev ir interesanta, e, ka tas palīdz tev dziļāk ieskatīties savās attiecībās ar, ar Dievu, un tāpēc, ja tev tas interesē, tad ieslēdz savu radio nākam otrdien divos, un mēs turpināsim runāt par to, kā mēs varētu ieviest svaigumu savās attiecībās ar Dievu. Jauka tev pēcpusdienu un uz tikšanos pēc nedēļas! Mūsos nav laimes – Tāpat kā laimes nav ārpus mums, laime ir tikai dievā, un kad mēs to atrodam, tad tā ir it visur. Tā blēsas paskāls. Es vēlos būt laimīga, domāju, ka arī tu. Aicinu uz kopīgu meklēšanu, uz dieva meklēšanu, būt ceļā visas dzīves garumā. Vienkārši un mierīgi, Radījumu cikls par Dievu, kurš mūs katru ir izredzējis un nes uz savām rokām, un par mani, tevi, par katru no mums. Kāds ir viņš, kāds esmu es, kā mums veidot attiecības, kā tajās augt. Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu mīlēsim un iesim mūsu ceļu.